Zekalia esura ya ikumi Omkama na ashubiza abantu be kubarokora Mushabe omkama enjura omukirumo ketoigo Mugishabe omkama arete endabyo Niwe agwisiza abantu akamereza buli omu obunyasi mbali alisiza Ebihuku bigamba ebitayi na nshonga Nembandwa zibona ebishuba abarota barota ebiroto byebishuba nebyo bagamba kumaramara abantu tibigira mukantu orwekyo abantu batamaga nkentama okuburwa mushumba kubateze enaku omkama na agamba ati abashumba mbatamirwe muno kandi abebembezi nimbabonabonia haro kubaine omkama wa mae nchasibwa obuyo bwange bwentaama nirwo ruganda rwa Yuda ndibaindura farasi zenda shana babekie bugo kyange omuruganda rwa Yuda nimo aliruga eibale liepembe lulirugwamu emambo yeyema batabukwemu obuta bwenda shana na buli mutwazi alirugomu bemirihamo balishusha abasherukale omundashana bajungirire omubisha omushabo omumbarabara zekigo balirashana enshonga omukama aliba ayemire nabo babuze namagezi abali kugendera afarasi ndigumisa uruganda rwa Yuda ndirokora oruganda rwa Yozefu ndibagarura haro mbagirira embabazi balishusha noti nkaba ntaka batamwaga mbamukama ruwanga wabo mara ororaga au Ephraim alishusha omusherukale emanzi alishemererwa nkanyoire edivai Abanabe kabalibona batyo balishanduka Omukama aliba biera byabo ndibatigisa mbashoroze enshonga nkabachungura kandi bali babangi nkobwa akarai noro nabanaganagire omumahanga omunsezo za halai barinijuka balitura nabana babo mara baligaruka nibaiya omunsi ya Misiri mbagarure omuka mbashoroze mbaye Asiria ndibaleta omunsi ya Gileadi na Lebanon balemwe bafundemu babulwe obuyikaro baliraba omunyanja yenaku amayengo genyanja ngatere ngabutamye na nairi elioma egobe okuzimu ekuru lya Syria lilifutikwa na Misiri aligwao enkoni yobukama ndibagumisa mbimani gabo mara balinyebuga alikugamba mukama